la dec tria tribo de la moderna Israelo. El la satiroi de Efraim Kishon. La Biblia lando Israelo consistis el dec du tribui, qui es pra patroi estis la dec du filoi de Jacobo, filo de Abraham. Iamanta o pli ol du miliaroi, tiui dec du triboi malaperis, Tamen, en la moderna Israelo, ec aperis, ec de la meso de l'antaua iarcento, dec tria tute nova tribu, quies membroi estas nomatai partaciuloi. Oni ne povas laulitere traduci la radicon partac, sed la fama israela humoristo Efraim Kishon tre trafe clarigis gian signifon cae gian vastan socian implicigion. En la sudorienta angulo de Mediterranea maro etendigas la malgranda sed suffice grava respublico Israelo. La climato de la lando esta subtropica, la humido ca impostoi escepte altai. Tial en la centro de tiu territorio, pli precise en la urbo Tel Avivo cae giai circauagioi, evoluigis tribo cun tute speciala galegia otomana pensmaniero. Temas pri la fifama tribo de partaciuloi. Tipam partaciulon oni povas identigi laulia specialezzo. Ie la tria duono li ne predevas esti en la norda urbo Haifo. Sed, compreneble, li ciam malfruadas. Facte, ne, li ne malfruas. Li tute ne venas. Desirante trovi lin, tiam plei ofte oni successas en locoi cun la affiscio eniro nur lau permesso. Chia meta partacciulo eniras ium locon, li tui ectusias tion ain por controli ciugi estas realagio. Vidante sendvicion, li donas mordon vidante butonon li pushas gin. Li adoras palpe serci, en poshoi, en tirkestoi, en sia naso. Tradizia indico de lia cesto esta surplanca botelo. Chie ain oni sidas, aparte en chineio, se oni audas botelon bruege ruligiantan surplanque, oni certas che tie sidas parta ciulo. Lia alia caracteraggio, schlossi laro. En lia poscio trovigas average du dec unu schlossiloi, dec du elili tutte neconatai. Ciam parta ciulo revenas heimen, ciu vespere li provas per ili malfermi la pordon ye la oca provo li trovas la giustan slosilon. Sed li tute ne sorgas, li faifas, char li estas tia ulo. Partaciulo a parte malamas usa vertoin. Se sur pacajo aperas la verto, tiu ci flanco supren, li metas din suben se aperas la ruj colora averto, attentu fragila, li jetas tiun pacajon al supra breto, cae stopinte per fingroi sia in oreloin, saltas flanken. Se oni stampis sta plenda en seca cae malvarma loco, li metas gin sur la electran aquo heitilon ne gravas despli che la heitilo ne funccias. Iam antau du monatoi partaciulo vocis ripariston, ciu ne venis. Tiam li simple farbis la heitilon. Tipa partaciulo adoras fresian farbon. Se io estas malpura, li farbas gin. Se rusta, tiam li donas plian farbo Por ripari ion postulantan electran veldadon, li usas por officeian gluon. An stata u li usas glubendon. Se es cepte li usas ilin, nur unu au maximume du, sen dube ili suficios se partaccia crano ne licas, tio signifas che la acquo provisado estis blocita pro forgesita pago. Partaciulo bruege mangias, bruege iras, cae bruege parolas. Se lia televidilo faifas, post unu iaro li telefonas al tecnicisto. La tecnicisto diras, provu supren levi gin je unu flanco. Li obeeme supren levas cae la bruo cesas. Tiam li metas alumet scatolon sub tiun flancon. Se la bruo li anstat auigas la scatolon, au prefere batas la apparaton, flanque cae supre per energiai batui lau metode se io paneas, partaciulo batas gin, ec piede. Se tio ne efficas, post unu au du tagoi li rebatas. Se l'apparato daure ne funccias, li farbas gin. La vortaro de la partaccia lingvo estas riccia e dir manieroi. Cio estos en ordo signifas catastrofum tui tuie estas du horoi, uno au du tagoi unu post la festoi absolute nenia. Se partaciulo rifusas, el turniginte diras, vocu min. Mi restos en contacto signifas porciaman adiauon. Sed facte, tipa partaciulo estas bona ulo. Li sum la tutan tagon ie la mar bordo sur cus seggio, se gin estus rompita. Li gluis la seggio cruron per cnedo plasto, sed vani. Gi besonas belan farbadon. Dume, cio estas en ordo, ca ioni restos en contacto sen dube oni povas travivi par tac maniere. Temas nur pri alcutimigio.